Pozdrav! Dobrodošli u Pozes sezonu 2. Epizodu, već ne znam koju, četvrtu. Tako je, i dalje smo redoviti. Jej, e, javljamo se sada iz pokretnog studija Eurosong hr e, negdje na putu između Zagreba i Osijeka. E, vozimo se po staroj cesti, tako da... avantura! Je. Avantura, avantura. zamaglili već u međuvremenu dok smo se dogovarali kako ćemo početi, ali eto. Danas vam dolazimo sa drugim dijelom našeg podcasta o estonskim pjesmama. Znači Esti Laul, drugo polufinale, drugih 12 pjesama i pazit ćemo kako vozimo, obećajemo, vozimo se po ograničenjima, umjereno. Cesta je malo mokra, ali preživit ćemo, valjda, bolji dio puta. Tako da i vi ako ste negdje na putu, lijepo si ovo pustite, da li u tramvaju, da li u autu, da li samo doma dok peglate, svejedno. Pa Hoćemo odmah početi ili ti možeš isto neku uvodnu riječ reći, predstaviti i tako? Ne znam, ja baš gledam ova božićna svjetla <laughs> usput, tako da <laughs> slobodno ti nastavi. Ali ne zapravo, možemo mi odmah i krenuti. drugo polufinale, jel smijem ja odmah prokomentirati kako, kako nas je malo to nekako ipak, e, kako bi se to rekla, razočaralo. <laughs> Na kraju sam ipak, ipak rekao da nas je pomalo razočaralo, to jest pjesme nisu bile toliko zanimljive zanimljive e, kao e, prvo polufinale. E, u prvom polufinalu su pjesme bile, ne znam, dali smo veće ocjene i svašta nešto, a ovdje smo se u drugom polufinalu malo ovaj, dvoumili i vagali što bi kome trebali dati. davali, smo, davali smo veće ocjene pjesmama za koje smo bili svjesni da to ne zaslužuju, jer smo u prvom polufinalu imali dosta visoke standarde, barem, koliko nas sjećanje služi. Ali I mogli smo odmah dati onako dobre ocjene zato što su pjesme zbilja zvučale. Dobre su bile. Pa, da. Jesu. Ili ne, dobro. Ne, pa jesu, jesu, pjesme su bile dobre, nekako su taktički stavili dobru pjesmu na prvo mjesto i onda odmah nakon toga sve je nekako potonulo poslije toga. E, barem meni taj, ja sam bar stekao takav dojam, ne znam kako ti, E, da, da, ja bih rekao da su e, ove drugi, drugo polufinale su bile nekako onako uh, radijske pjesme, ne, pjesme koje bi se našle onako za pozad, u pozadini ovaj, dok se voziš, <laughs> tako da u nekima smo mogli odmah ovaj, uživati, budući da smo se vozili, no bilo kako bilo, ja mislim da bi mogli ovaj, e, reći naš e, top, pe, e, zapravo petu, petu po Evo prvo reci kako smo mi njih to točno sve izolirali, kako smo ih posložili. Kako smo ih posložili? Pa nekima smo davali iste, na kraju su dobili isti, isti, ovaj, iste, isti broj bodova, međutim onda dva puta smo poslušali, to jest iste, to jest obje pjesme smo poslušali i um, ocijenili Eh, koje su bolje. Da. Da, dobro. Eh, onda možeš reći nešto o naših top 5. Ko je, zapravo, imamo top 4 plus na petom mjestu, a ujedno, mislim, bila je ona i više i niže i tako, reći ćemo da je ona izdvojena iz konkurencije. Baš zbog toga što oni to zovu, uh, zaboravio sam, novelty song, to tako se opisuje. To je inače pjesma koja je tu, zna se da neće pobijediti, više onako ili na stranu zabave ili na stranu izrugivanja jedno od tog dvoje. Zatorska, a zašto ne? Možda bi čak mogla i proći. Možda, možda, ja neću reći da nije, tako je Dustin the Turkey prije, kada 2008. kad je išao za Irsku, to je znači bila lutka koja je pjevala za Irsku. Uglavnom, sve moguće, tako da nećemo, nećemo ništa isključiti, zato i on je u naših top 5, to jest oni, na pet, hajde onda da zbilja kažemo tko je na tom petom famoznom mjestu. Na petom mjestu su se našle Katzen, pjesma Katzen, i koje izvodi Kaja Tam. I ovako vrlo osebujne riječi ima i zanim, meni je zanimljiva pjesma, meni je Predlažem, predlažem da ju poslušamo, počujemo, da ju slušamo pa onda nešto i kažemo o njoj. Katzen. To je bilo Vozendikatzen. A, vesela, vesela pjesma. E, ako razumijete njemački još vam je lakše jer onda znate o čemu oni pjevaju. Čekaju, plešu, vesele se dok veterinar ne dođe, a u međuvremenu traže di su mačke, dok nešto ne zasvijetli, nisam siguran. E, sve smo pjesme i sve, sve, kako snimamo, tako smo i pjesme preslušali u autu, znači na putu. Hvatamo signale tu po okolnim selima i tako. A, pa to baš nisi morao reći, ali dobro. Pa dobro, bože moj, na, na, na svojem smo internetu, ne krademo drugim ljudima, to mogu reći. Um, <laughs> pa da, meni se svidjela ta pjesma, baš je onako luda i otkvačena i te mačke uvijek <laughs> poprave situaciju. Ovaj, ja predlažem da idemo odmah na sljedeću pjesmu. Sljedeća pjesma, to jest pjesma koja se nalaz, našla na rednom broju 4 naše top ljestvice je pjesma od Lumevar i Inge i zove se Miline Pev. Pa ja predlažem da ju poslušamo. Ja se slažem s time. Da ju čujemo. ovo je bila pjesma Miline Pev. E, Leone, hoćeš li nam ti reći što ti misliš o ovoj pjesmi? Naravno da ću ja nešto reći jer si mi ti prije 3 sekunde rekao da su ti sve pjesme me. Pa zbilja jesu. U odnosu na prvo polufinale koje, koje e, imalo onako ne znam i zanimljive e, spotove i svašta nešto onako ne znam drugačije su bile posebne imao si nešto čak i reći o njima a ove su tako nekako sve meh da meh pozadinske, radijske, nešto što se neće isticati toliko, ne znam, sve su, ili, ili smo ih mi tako ovaj, poslušali sve u džiru pa, pa smo nekako sveukupan dojam dobili o njima. Pa to sad ne možemo baš sa sigurnošću reći jer spot koji si ti gledao, ja nisam vidio spotove, ja sam gledao <laughs> na cestu. Spot je bio meh, isto tako. Ok, sorry. ja sam prosudio samo na temelju toga što sam čuo jer i na kraju krajeva na temelju vaših komentara rekli ste nam da se ne obraćamo previše, ne obraćamo previše pažnje na spotove, što na kraju krajeva je i točno, jer na Eurosongu nećemo gledati spot, gledat ćemo njihov scenski nasup, koji opet na temelju spota ne možemo sad predodrediti i reći, ah, to će biti tako. Milene Paev je ok pjesma, um, radijska, kao što si ti rekao, ali nekako ima taj neki ritam. Mislim, ne donosi nam ona ništa novo, ali opet ok zvuči, mogla bi dobro proći, ipak je ovo slabije polufinale i iz njega možemo očekivati da će se, barem ako smo do sada bili u pravu, mislim da ćemo i dalje biti u pravu, da će se kvalificirati većinom pjesme koje smo mi rekli da hoće. Ja, bih volio to vjerovati, <laughs> a sad da li će tak biti, ko zna. Bilo lijepo. Isto tako, ova pjesma je bila zanimljiva po tome što smo joj oboje dali istu ocjenu, pa onako nekako usaglašeno ili usuglašeno <laughs> smo ovaj, reagirali na ovu pjesmu. Ja mislim da bi mogli ići dalje. Sljedeća po redu je pjesma na rednom, brojem, e, rednom broju 3 i zove se Follow Me Back. Follow Me Back. nas opet. A, ne znam gdje smo stali, gdje smo stali, gdje drži taj mobitel? A, stali smo, ja se nadam, na uh, Follow Me Back. Tako je. Pjesma, around, e, pjesma Follow Me Back, grupe Around uh, Sun. Um, da, Zapravo, upravo nas je zaustavila policija, <laughs> bila je nekakva kontrola, ovaj, tako da malo smo se pogubili, međutim, vratimo se mi pjesmi. To je, to je... <laughs> Izbacili su nas skroz iz takta, ja sam već zaboravio ona pola kakva je pjesma bila. Zbog šoka još ona gledam svi blenda i ne znam kaj se dešava. bili su baš e, simpatični, bili su dobri. <laughs> Dobro, da. dobri su, <laughs> dok god nam niš nisu naplatili, bili su dobri. znači, ovo je mladenačka nekakva pjesma, to jest e, radi se o relativno mladom bendu ne znam, ja sam dao ocjenu 3, meni je to, meni je ovaj, tako bilo isto u revijalnom tonu meh pjesma. Zapravo, <laughs> mogla bi se reći da je slušljiva, za razliku od nekih drugih. Ovaj, što ti imaš, Leone, za reći, budući da ja zbilja nemam ništa <laughs> dalje za, za um, komentirati? upravo je još nešto počelo padati, tako da je upravo postalo još malo teže voziti i snimati i raditi sve odjednom. Ali e, ono što ja mogu reći je da sjećam se kad je pjesma počela, onako bilo je obećavajuće, kao grade se prema nečemu, ali kao da imate onako nekakav uspon i onda imate ravnicu. Jednostavno pjesma se prestane dizati i onak to je to. Više nemam šta slušat tu. Nakon prvog grafena već mi je bilo dosta slušanja. Više nisam znao šta ću tu, šta će mi ta pjesma. I bit će, ja mislim, kada to sve prođe, kada to sve završi, ta prvo, prvo i drugo polufinale. To će biti uglavnom borba prvog polufinala i međusobno tih pjesama koje su tamo, od tamo se plasirale, eventualno jedna pjesma iz ovog drugog, ako, ako me sjećanje dobro služi. Pa da. Ali to je uglavnom to. Ne znam, zanimljivo je možda istaknuti da smo nju slušali prvu i kada smo je prvi puta poslušali, obojica smo reagirali pozitivno na ovu pjesmu. Međutim, onda kako smo dalje ovaj, preslušavali pjesmu, nekako je taj dojam cjelokupni ovaj, e, zapao, splasnuo, da. E, ništa, možemo preći na sljedeću pjesmu, to je e, pjesma na rednom broju 2, e, izvodi u Greta Paja, Grete Paja, ja se ispričavam, i pjesma je, pjesma se zove Kui i Segi kao tan. sünnib legend, kes maski all kurvalt naeratab. Evo, podsjetili smo se na to kako je zvučala Grete Paja. Evo, možeš preuzeti <laughs> palicu. <laughs> Evo ga. znači, Grete, Greta je bila zanimljiva. Greta e, se nama našla e, na drugom mjestu zato što onako ima, e, posebnija je za nas, ima posebniji glas, ja bih zapravo radije rekao a u ovom polufinalu to nije jako teško, pa sad ne znamo koliko je to mjerodavno. Iako pjesma je onako malo veselija. Veselija, ali isto tako u, u, isti, trenutak zapravo i mirna i onako nekako staložena, a kao da se e, iznova cijelo vrijeme, kako bih ti to rekao, gradi. E, e, ide malo brže, pa onda malo sporije. Zanimljiva je pjesma, posebna i mislim da smo ju zato i ovaj stavili. Tu onako ističe se, budući da je kao, nešto novo, nešto, nešto drugačije, malo prilikom izvođenja, jel? Se događa. <laughs> Ne znam koliko sam koherentno ovo rekao, međutim nema veze. Mogu malo... <laughs> Posebna je. Aha, e, idemo na podslijedku, daj to vamo, ja, jel to mikrofon? Da. Šta držim u ruci? Dobro. <laughs> jako puno mobitela ovdje vrluda, ne znam više šta svijetli, šta ne, šta, šta snima, šta pokazuje kud moram ići. Uglavnom, došli smo do našeg prvog mjesta, jel jesmo? Jesmo. Jesmo. A, na našem prvom mjestu nalazi se, daj mi to digni da vidim, još se i po mraku vozimo kao da stvari nisu Zašto dovoljno ja to ne bih mogao reći? Ok, onda ti Nećemo jer ja ne mogu čitati tebe, gledati, slušati. na prvom mjestu nam je Ukusu Viste i njegova pjesma Pretty Little Liar. Pa možda opet najbolje da ju poslušamo pa prokomentiramo. If you knew you'd still want something more You should know my love ain't free If I was to tell you if I wasn't down and hurt icy cold or bittersweet Would you come back? Eh, ima glas, već je pjesmu izveo uživo, barem smo se sad podsjetili sa verzijom uživo. Eh, meni se sviđa iz više razloga, prvenstveno što se ne srami pokazati što može što se glasa tiče, a isto tako eh, pjesma ima svoj ritam i pjesma nekako, ima nekakvu svoju putanju, zna kud ide. I nije da se ono traže pa da malo se popnu, pa se malo spuste, pa onak nekak neodređeno sve, nego ovo je baš Mislim, teško je opisati riječima pjesmu koja mi jednostavno u uhu zvuči dobro, a sad bi ja trebao objasniti kako i zašto. Jednostavno, nešto je kliknulo kako treba da, i, zbog, toga, i zbog toga sam dao najbolju ocjenu. Čak onako predomišljao sam se, ali odmah, odmah sam znao koja je najbolja. Nije bilo pitanja. Da, da, da. Iako sam dao bodove gore, dole, simo tamo, onak znao sam da će mi to ostati najbolja pjesma, iako je došla zapravo na kraju, zadnju smo je čuli. Pa to možda nešto može i značiti, ili možda ne. Nije bitno, meni je isto ta e, pjesma odmah zvučala i čak sam e, nekako, nemam pojma, čak sam i po tom spotu koji ne smijemo <laughs> naglašavati, ovaj, e, skužio da, da se radi o nečem ipak malo drugačijem. ne znam, možda nam pomaže i činjenica da je na engleskom, sad ne znam koliko je to možda pristrano ili nešto, ali baš smo komentirali kako lakše pamtimo pjesme na engleskom, što je vrlo razumljivo i razumno. Ovaj, Ehm, ne znam, meni se jedina mi je zapravo e, pjesma koja mi se onako sviđa od ovog drugog polufinala ehm, i to je to. Time smo završili našu, našu obradu Estilalu drugog polufinala. Malo je kraće ovaj put, zato što kao što smo rekli, pjesme su onako underwhelming u najmanju ruku ali eh, isto tako tu smo da bi prokomentirali i ono što smo obradili u prošlom podcastu, dakle u prošloj epizodi, a to je Operacion Triumfo onih uh, eh, 3 plus 7 pjesama koje su prošle dalje, pa bi te molio da nađeš te pjesme. <laughs> Tek toliko da bacimo pogled na to kako smo mi reagirali na njih i što je zapravo sve prošlo dalje. Koje od tih pjesama, to je čije su pjesme prošle dalje, to su Noelija, Marija i Natalija. Tako je. Pjesma eh, to su tri pjesme koje su prošle dalje glasovima publike. E sad, imamo još sedam pjesama koje je Guest Music ubacio u totalni mix, iako nije baš jasno s obzirom da publika glasa i publika bira, kakvu funkciju služi tih sedam pjesama kad je publika već izabrala te tri i onda zašto su oni dodali vada da upotpune show, da njima daju priliku, ne znam. Vjerojatno. E, pjesme koje su prošle e, više manje, to je svakako odgovaraju onima koje smo mi odabrali, jel tako? Da, sve, e, sve tri smo mi odabrali. Međutim, mi smo, ja mislim, e, prvima e, da, zapravo, ko je nama bio na prvom mjestu? Ja mislim da je nama bio na prvom mjestu svakako meni, Natalija i Miki sa pjesmom Nada se salva. A tebi? Nadje se salva. Da. Nadje se salva. A, tebi? Ja više ne znam šta je meni bilo na prvom mjestu. Znam, ne, nismo imali prvo mjesto. Imali smo naše top 3 koje nismo konkretno numerirali. I to su bile Marija, Natalija i Natalija i Miki, ako se dobro sjećam. Ehm. više se ne sjećam šta sam ja odabrao, ali Marija mi je tu bila uglavnom negdje. Ja bi nju odabrao kao moj osobni top. Znači ta, melodija njezina kako je počinje pjesma. Me. E, ti, ti, tonovi koji se provlače kroz bolje dio pjesme nekako i nakon svih slušanja samo oni ostanu u glavi. pa zapravo da, i ja sam se e, jučer ili prekjučer probudio i to mi je bilo u glavi. Međutim, ne znam, meni je opet Natalija i Miki bolji. Meni su e, oni bolji. zanimljiva je i ta Noelija koja ne znam zbog čega se isto tako ovaj, provlači kroz sve te, <laughs> mislim provlači. Ja sam tebe zezo bio kada si govorio stalno Noeli, a Noeli, a meni pjesma nije bila baš nešto, ali eto, očito Španjolcima se sviđa. Pa ne znam, ona mi je tako kao pojava, ne, onako zanimljiva i dobra i onako slatka i eto, prvo što kažem kad e, se radi nešto o njoj, Noelija nekako mi je <laughs> jako draga, ne znam. Ovaj, e, da, cura je, cura je otišla dalje, e, sa njom je Marija i Natalija. E, a sad ostali, ćemo ih pobrojati barem. E, mogli bi ih pobrojati. E, dalje, su se kvalificirali njih dalje, daljnjih sedam. E, Carlos Wright, Nota, Famous sa No Puedo Mas, Julia, que keaga jesam to, Kekjere Skeaga, Sve je krivo čitaš, ali nema veze, pročitaj sad. Dobro, onda ja ću dalje u revijalnom tonu. <laughs> Marilija Todopjen, Miki Lavenda, Natalija Laklave, dobro nju smo spomenuli, Mariju Samuerdeme isto tako i Nataliju i Mikija sa e, Nadje se Salva. I dalje ostaju Noelija e, uh, a Reiro Traves i Isabela Oisonjare. I to je to. Još se ne zna kad će biti gala, međutim računa se na to da će biti uskoro sada u prvom mjesecu. E, ono što je još poznato je da će pjesme biti dostupne 48 sati, znači u cijelini, sve 3 minute će biti dostupne 48 sati prije gale tako da moći ćemo ih i čuti prije nego što se izvedu u živo. Preporučam i vama da to napravite jer vrlo vjerojatno će postojati mogućnost da se glasa preko interneta, tako da ako i vi želite odlučivati o budućnosti Španjolske na Eurosongu, to ćete moći napraviti. A Isto tako jer smo mi eh, ovaj, spomenuli nešto o Albi, kako ona nije prošla. Da, Alba kao osoba koja je zapravo najizglasanija, jedna od među, jedna od dva. Omiljena je, omiljena. bila je omiljena sa Španjolcima u smislu da je bila na drugom mjestu u finalu OTA. Eh, njezina pjesma nije baš eh, dotaknula <laughs> srca birača u Španjolskoj, no ne smijemo zaboraviti isto tako da prošle godine nije majna pjesma nije baš najbolje prošla. Mislim da je bila jedna od čak na najgorih, ako se to tako može reći, u njihovom nacionalnom finalu. Tako da mislim da ne, sama činjenica koliko je neko omiljen nema toliko veze koliko ima veze pjesma, je li dobra ili nije. A u ovom slučaju Španjolci su, hvala Bogu, shvatili da se bira pjesma ovdje, a ne izvođač, tako da Alfred i Amaja, koliko god oni simpatični bili prošle godine njima svima i koliko su god oni njih šipali i htjeli da oni budu skupa i bili su skupa da je to neki dan, nedavno su prekinuli. A je? je, je, prije možda, mislim da onako dan ili ili dva ili čak tri dana prije nego što je ona izbacila ovaj svoj novi album. To je bilo onako baš štosno da, da naprave tako. Eto, to je to od mene i nadam se i od tebe. Imaš nešto? od mene. <laughs> da. E, prema tome odjavljujemo se sa, sa ceste, <laughs> sa ceste u, usred noći, nije usred noći, još je e, blago poslje podne, radna večer. želimo da nam se pridružite i sljedeći tjedan i ne znamo još što ćemo točno, <laughs> što ćemo točno obraditi. Vidjeli smo da su izašle pjesme u Moldaviji, ako se ne varam. Imamo Latviju cijelu za preslušati, tako da ima još puno posla pred nama. A ako ne stignemo, uvijek negdje možemo ubaciti neku pod navodnicima među epizodu koju ćemo ubaciti. Eto tako, ako vam se baš sviđamo, ako nas baš želite slušati, uvijek možete e, računati na pozes. A do tada, do slušanja! Do slušanja!